Ama hizkuntzaren erabilararen eragina Alzheimer dementzia zunkitua den pertsonaren akompainamenduan lan hori ere mandu Maritxu Goienetxe ergoterapeutak eta gure gomitazira Maritxu Goienetxe goizuntan egunan. Beh mm, balio du Alzheimer hainitzek zagutzen dugu, hainitzek beh bada urbilekoet artean ere eh, baditugu. Zehazten aldugu ala ere, zer den Alzheimerra? Bai, uh, da dementzia bat, orduan uh, buruko eh, eritasun bat, simplifikatzeko, eta da munduan den dementzia uh, garatuena. Hor dira, hau da, gehien ikusten den dementzia. Orduan nik aski naturalkin ere ikerketa hori buruz egin dut, zeren erraiten duzu bezala, jende hainitz, orta zunkitoa da, mhm. eta familia denek nire ustez badugu familia edo ezagutza bat Alzheimerra duena. Mhm. Zahartzeari lotua den... Bai, hori da, hori da. Uh, zahartzeari lotua den eritasun bat da, eta nun uh, memoria arazoak ditugun, eta poliki-poliki memoria galtzen da eritasun horrekin. Mm, eta zenako lotura egin ama izkuntza, ama izkuntza uh, Egia erran nik, uh, astapena nire, ikasketa, nire ikerketak hasi ditut alzaimer jari buruz, eta poliki-poliki konturatu naiz, uh, komunikazio arazoak eragiten zituela ere eritasun horrek erran nahi baitu, bidun batek, bere bi izkuntzak nahasiko ditu, e eta fiteo hartu naiz eh, justuki bere amaizkuntza duela lehenik eta egeskiago erabiliko. Orduan mm. aski naturalki amaizkuntzarekin lotu dut, justut ere alzaimerak portaera uh, arazoak eragiten dituela, adibidez motivazio eskasa, ezin egona edo apatia ere. Orduan fite pentsatzut zergatik ez, be entxatu justuki amaizkuntza erabiltzean, komunikazioa arazo hauek berba lagunduko zituela eta justut portaera arazo hauek ere. Mm, eta justuki gai horren lantzeko, eh, nola ere manduzu zure lana, izpurako uh, izan zira? Bai, izpurako uh, klinikan eta bada zaharretxe parte bat, orduan espres uh, basen afarroko uh, zaharretxe hori autatu dut, ba nekielako elebidun hainiz, ba zirela bai uh, erien aldetik, bai profesionalen mm aldetik, orduan uh, bala, eskora autatu dut ama izkuntza gisa, nera ama izkuntza bai, noski, baina sustut ere ergoterapian ez delako oraindik lanik uh, eskuaraz edo eskuarari buruz. Hor da, batzen bat zen, bai eskuararen, bai eskuararen zat, mhm. bai ergoterapiaren zat. Mm. Eta la, lana zehazki beraz nola ere manduzu? Lana zehazki bilabeteko labeteko uh, ikerketa bat zen, eh, lehenik eh, lau pertsona... Lau pertsona aztertu ditugu eguneroko egoeretan, goizeko garbitze egoeretan, eta eh, bai eskuaraz egin ditugu garbitze hauek, bai frantxesez mm. eta gero ergoterapiako ebaloaketa batekin uh, konparatu ditugu. Eta gero, uh, ehm, luroko profesionalak galdezkatu ditugu, hau da, uh, mediku bat, eh, kinesi terapeuta, ergoterapeuta, psikologoa, erizainak, uh, ehm, etzoan delakoak. Mm -hmm. Zinez, egun osoko eh, pertsonak, uh, eria inguratzen zuten pertsonak guziak eta hor uh, oroak atera dena eh, zen uh, eh, amaizkuntza erabiltzean eta kasuntan eskuara portaeran, motivazioan eta parte hartzean eragina bazela. Hmm. Egan, egoera bera emaiten duzu uh, frantzesez eta gero adibidez biharamunean egoera bera euskaraz eta hor desberdin portatzen da? Bai, bai, ebaloak eta zinez uh, objektibatzeko uh, erabili dugu egiazko esitatzen den egiazki uh, ebaloak bat eta puntuazio ekin eta mhm. eta hor konturatu gira puntu gehi olortzen zirela eskuara erabiltzean. Mhm. Eta gero... Batzu, adibide batzuk? Uh... Ba, itut adibide batzuk. Be, simpleki, uh, eh, nek ditut egin eguneroko egoerako lazin ez mm ikusten. Eta eskuara zaren nintzelarik, uh, be, pertsona nerekin mintzo zen, bere bere eguneroko biziak ondatzen zidan, eta eta frantsese zaren nintzelarik, etxiago senditzen nuen. Hori subjektiboa da, ados naiz baina, mhm. Eh, dira eguneroko uh, eh, detailetikiek non diferentzia egiten duten, eta hor haiek nintzelarik, bai, nerek imintzu ziren, eta argibatzen batzen nintzen, egeskiago motibatzen, eh, galetzen nion, berak bakarrik bere bisaiak garbitzea, eta eskuaraz, egiten zuen eta hor pentsatzen dugu egiten zuela eskuaraz kontsinak eta helburuak ulertzen zituelako. Orduan bere aktivitatea adierazgarriago zen eta horrentzat egiten zuen. Mm. Pentsatzen alda, euskarazkoa jemana eginez, behar bat bat parte afektibo bat mm. edo mm. sartzen dena jokoan, hori um, baino gehiago ere behar bat Uh, bai, be, adibidez, porta eran eragina zuela errandut, mm. eta hor hori zen, eta Uh, eskora erabiltzean, eh, zinez, eh, bere portaera aldatzen zen, arribatzen ginen, pertsona kalmatzen, uh, justuki eskora erabiltzean, zeren horre uh, subjektiboa da bai, baina eskorak badu uh, fin, uh, zakin erran, baina uh, eskorarekin arribatzen ginen joa joaiten, eta zinez, bere sentimenduak, eta ara, mm-hmm. ara, arazoak zinez adierazten. da... Hala, hor dan, ere erakina zuela konturatu gira. Mm -hmm. e, duzu ere beraz profesionalekin e, mintzatu zirela, egunerokoan e, horiekin direnekin, eta horiek jadanik e, ikusia zuten hori edo zerbait e, senditua? Bai, e, bai, zinez dina izelarik e, nire e, memorioaren egitera ara, e, zinez pozik ziren, zenta erraiten zuten e, aspaldiko behar bat eta nahi zutela justuki aiek ere frogatu eskora erabiltzean e, arribatzen zirela pertsona hobekio sendatzen eta orduan eh, zinez bon, lujon bizikionke pasazen horri esker zeren eh, denek nahi zuten eh, galdezkatua izan mhm. haien mm -hmm. esperientzia partekatzeko. Eta erizain batek, egunero, gaiten zidan bai, berak bere artetan, ebe ahri batzen zela justuki dena eskuaraz egiten zuela, zeren eriak uh, obekio gaiten zion nun eta nola min zuen uh, eskuaraz uh, baino. Mhm. Ondori horiek eh, ikusita, ez dakit, ze, ze segida emaiten alda olako lan bati, e, gauzak plantan ezartzen aldira? Ebe, egia erran, espero dut hori bakrik astapen bat dela, eta eta ikerketa eh, eskalan diago batean ekarriko dugura, ez da hor bakarrik lau pertsona eta zarretxe bat mhm. galdezkatu ditut, eta helburua liteke bai e, urgunago joaitea, zergatik ez zaharretxe hainitzetan uh, ikerketa hori eh, burutu, eta gero, uh, ez dakit gero berba, uh, justuki eskuaratu eta batzu, zeren ordenak frantsesez edo inglesez dira eta ez dira adaptatuak, hori da, bigarren denbora batean, baina nire ustez zinez badalana eta bada egitekoa argumentu bat eh, gehiago, beraz. Mm. Eta, ez dakit, beste hizkuntzetan ba, badira, eh, eskolegian bezala, beste lujalde batzu egoera hortan direnak, eh, nun, ba, gaur egun mintzatzen den hizkuntza nagusia ezten, den, behar bada, pazienten ama izkuntza. Mm. egin izan dira gisa Bai, egin dira, bai, eginak izan dira hainitz, hizkuntza tipituen gainean, adibidez, baina ere migranteekin, nik mhm. nire mm ikerketak egiteko, Eh, eh, Holandiako uh, ikerketa initz irakurri ditut eta han justuki bizkain dira eta haien haien uh, hartak eta adaptatzen dituzte uh, migranteekin eta justuki hori baloratzen dute entzatzen dira uh, ebe kamp, edo imi, uh, imigranteen uh, izkuntzetan adapt, adaptatzen eta erraiten dute batzutan bizpailuitz aski dela Eta, eta ala, ba, ba, bai, eh, izkuntza initzetan eh, berdin da. Mhm. Mm. Lan hori, eh, zure ikasketen dako egin duzu, egin duzu bestalden? Nora... Bai, nire, ikasketa, ikasketen dako, nik belgikan egin ditu nire mhm. ikasketak, baina han, biziki idekiak dira, eta zinez lagundu naute hori burutzen, eta Egan dirate eskolegian egiten nuela arazuri gabe nire maizkuntza zelako eta nire ikasketen bukatzeko zen, nire mm -hmm. ikasketen bukaerako memurioa zen. Ara. Eta mm. gainera, sari bat, jaso duzu, ikerigazte <laughs> bai. kongretsuan? Bai, bai, Belgikan ere uh, zinez maitatu dute eta han sari mm. bat lortu nuen, eta gero, uh, bon, ala, adibidez ipatu nuen, bera da neuropsiko lenguista bat, eta zinez gaia maitatu zuen ere, berak zidan kontsailatu ikerigaztera joaitea, Uh, erran, uh, hola, oh hola presentatu nuen, justu zabaldu nahi nolako, eta sorpresa polita izan zen, eta justu ki uh, motibatzen du uh, oraindik indik gehiago segitzeko, eta urgunago joaiteko ere. Mm. Bai. Ber bada badira gure entzuren artean, e, ba osasun eh, ahloan eh, lanean ari direnak zure lanaz mm. gehiago jakiteko paradarik bada? Bai, ba, ba, bai eta zinez interesatuak badira e, zute dudatu behar, zeren e, bakarrik olako lanak ezin dira egin, orduan e, zergatik ez zerbait sortu elgarren artean, eta mail bat igortzen aldi date adibidez, mm. nire mailera da m.goienetz, e jordan goienetz, da g-o-y-h-e-n-e-c-h-e e, e, mm. abildua Ederki, ba, Maritxu goienetxe, mil esker eh, gure ganat jenik, ojoiteraziko dugu ergoterapeuta zirela, bai. eta zure lanaren izena, amaizkuntzaren erabileraren eragina Alzheimer dementziaz unkitua den pertsonaren akompainamenduan, mil esker gure ganat jenik, goizuntan? Mil esker. Pasa egunon. Adio.